Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. aldia. Egunon, egunon eta... Guazen rugbian hartzerat, arrunt errugbizale baita Goiz Flash. Berriki aipatu dugu, abiron baioneko taldeak apartzuergo bat izenpetu du Euskadiko Rugbi Federazioniarekin. Ego Euskal Herrian zailtasuna undienak dituela rugbiak zabaltzeko eta hainit sofritzen duela futbolaren konkurentziaz Euskadikoek dei egin diote baionari bere gazten formatzeko. Doiz flasek segitu du lehen trebaketa entzun erreportai sesigarri hau. Are aitorreta asier, treba zaitezte balon horrekin. Maixo, maixo, baloia eskuarekin hartu dezu, eskuarekin ezin da. Baina asier rugbian bai, hau ez da futbola, rugbia da. Are, ongi joka. Emeki, emazu erreposki. Zer gatik, maixo. Hain azkar hartzen bazizte sobera partida irabaziko dugu. Eta? ez gire usatiak abirunen. Hain fierki jokatzen baduzue lau edo bosgarren izan ingira mendian, Gia hori ez da guretako, gubeti amabido amaidu garen… Aha, maizu, maizu, badago arazoren bat. Zer duzu problema oinon aitor? Baloia apurtuta dago. Ja, kutx. Benen, zekondatzen duzu, balun hori biziki untsa behar den bezala hanpatua. Eh, eh, eh, ez dut uste, eh, begira, baloia ez dago borobila, arruntzea dirodi. Baina nahi tor berri zaitu zaitut rugbiko balonako ladida. Arruntzearen formakoa, kau ez da futbola. Maixo, maixo, maixo, begira, begira. Zer duzu asier? Gauntan, bi perka, bi haga, pusatu zizkio, atezainaren kaiolari. Baina nasier hori normalna, hola dira rugbiko agak. Amargeren aldikotz, hau ez da futbola. Ara, astapenian iona bai da, badute oraino zer segoaldeko rugbilariek. Eta berrikia ipatzen zen, partzuergo horren bidetik, Euskal Gobernua abironen diru laguntzaile eta sponsor bilaka laikeela. Himnoa aldatuko mendute kari hortarat. Are, are! Avironek boskatzen du PNV Eta horren ondotik, zer jakinda? Frantses poliziak ere bere esponsora ekarriko diola somaitastez baionako taldeari MGP poliziako mutuela agertuko da jokolarien atorretan. Are, are, le bleu blau rouge de l'aviron baionet Abironek polizia du maite Euskal gobernua eta frantses polizia abironen dirustatzaile Bon, bainan jakin dugunez, beste sponsor parezkatuak etortzekoak dira ondoko asteetan abironerat Euskal gobernua eta polizia mutuelaren ustartzearen ondotik Aipatzen da, Bayona diruz lagundezaketela elgerrikin EH Bai, partido politikoa bekzaleak, eta angeluko ezen kasernak. Eta berantxago zergatik ez, haintzina gaztea berzale mugbenduak eta paueko jandarberiak partzuerguan. Argaiten kantuz. Are, are, polizia edota abertzale, bat edo bestea berdin biak ere denen txosen hartzeko gu prezgira de. Nio, zebotza, aviron maione, denekin adiskide den taldea.